nedzirdēti, neticami, piedzīvojumiem bagāti, aizraujoši, pamācoši, iedvesmojoši un svētību nesoši. Tādi ir cilvēku dzīves stāsti. Tās ir grāmatas, kuras tā arī nekad nav sarakstītas, filmas, kuras neviens nav redzējis mantojums, kura vērtība nav izmērāma. Raidījums dzīves stāsti – tā ir unikāla iespēja ielūkoties šajā dārguma lādē. Sveicināts, dārgais rādījuma arī Latvijas klausītāji! Ir mēneša pirmā trešdiena, un studijā skan raidījums dzīves stāsti. Mani sauc Cīveta Munce, un uz sarunu esmu aicinājusi patsevīgo rādījumu arī Latviju klausītāju, kas ļoti bieži sazvanu studiju. Un tas ir šoferis Dainis. Sveiks, Daini! Sveiki, sveiki! Kristus augšām cēlies! Patiesi augšām cēlies! Yeah, Kāds super. prieks tevi redzēt, eh, beidzot studijā, ne tikai dzirdēt! <laughs> Es domāju, ka arī pārējie klausītāji tevi noteikti ir ievērojuši un eh, jau pazīst pēc balss, bet tagad varēs arī dzirdēt tavu dzīves stāstu un zināt, kas ir tas zvanītājs Dainis. Jā, patiesībā dzīves stāsts ir interesants, sākot jau no paša pašsākumiņa, kā esmu nācis pasaulē. Eh, biju pirmajā dzīves gadā piedzīvojis septiņus plaušu karsoņus, Mm -hmm. Un eh, tajā laikā medicīna bija teikusi, ka eh, nu, šeit eh, var glābt šo cilvēku tikai dievu brīnums. Un patiesībā tā arī bija. Tas bija īstākais dievu brīnums, jo pēdējo reizi, kad es atceros, kas ir plaušu karsons, es piedzīvoju pirmajā klasē, tas ir septiņu gadu vecumā. Un tā mm -hmm. bija viena reize, man tāda bija plaušu karsons. Uh, Un es ļoti labi sapratu, ko es biju piedzīvojis eh, savā pirmajā dzīves gadā, septiņas tādas. Es domāju, ka arī mamma bija piedzīvojusi tādas, nu, tādas nāves bailes patiesībā par tavu dzīvību. Un tā bija, tas bija noteikti tāds dieva pirksts arī. Jā, Bet tā. tu pēc tam esi sapratis, ar kādu mērķi tas ir bijis? Mērķis droši vien bija tāds, ka uh, eh, mums bija ka Dievs katru dienu dod kaut kādus eh, norādījumus, kas būtu darāms. Mm -hmm. Un eh, šeit ir tas moments, kad eh, ir ļoti svarīgi atvērt savu sirdi. Savu mm -hmm. sirdi atsaukties uz jebko, ko Dievs dāvā. Jo, ja mēs paskatāmies mazliet atpakaļ, kā tas dzīves laiks ir bijis, jo uh, <clears throat> Es eh, biju no mazām, mazām dienām eh, ticīgs cilvēks, mm -hmm. biju vests uz baznīcu. Faktiski reāli vairāk bija kā vests uz baznīcu, ja? jo, jo ticība jau nāca krietni vēlāk kaut kā tā, nu, ka es apzināti sapratu, ka es ticu Dievam, tas bija kaut kur ap 16 gadiem. Mm Jau tāds pusauģa vecums, vai ne? Jā. Jau tāds. Un tad Jā. tu tā fiziski vai kaut kā emocionāli bija kaut kāds tāds notikums, ka tu satiki Jēzu, ka tu satiki, iepazini Dievu. Un nu, tiešām arī ieticēja, tā kā nevis tikai gāja uz baznīcu, jo nu, vecāki droši vien vēl. Nu, tā kā zināms moments ir tāds, kad es esmu bijis e, jau no mazām dienām baznīcā, un e, tajā laikā baznīcā bija tikai eģeļu mūzika, tikai mhm. kori mm -hmm. vai solisti mm -hmm. vai kaut kas tāds, bet uh, bija reti kādi citi instrumenti dzirdami. Mm -hmm. Un tāpēc es jau biju domājis tā, ka, nu jā, nu, smokī tur un, un aba un tas viss, tas ir laicīgajiem cilvēkiem, nu mums jau ticīgajiem cilvēkiem. Ā, nu, nu tā nodalīta jā, kā, ja nu, tas nav jā, savienojams, vai ne? Tieši tā, nu, ka tas eh, droši vien, ka nav domāts eh, kā, kā dievam. Bet tie vēl bija padomi laiki, vai ne? Tā tad tā bērnība. Bet nu, nebija kaut kāda ierobežojuma ticīgam cilvēkam tomēr padomi laikā. Kā uh, tu atceries uh, savu atceros... bērnību? Mamma neslēpās, viss tas bija droši, teiksim, nebija uh, kādas represijas? Nu, mamma strādāja vienkārši darbu, uh mhm. -huh. kā apkopēja, uh, Un tāpēc nu, viņai nebija tā ļoti eh, pievērsuši uzmanību, mm -hmm. nu, mhm. ka tur jāmācot uh, komunistiskā garā. Ja? Jā. Lūk, bet uh, to, kā mm, mēs bijām uh, Jāze baznīcā savā laikā, līdz es atceros sevi nu, kaut kur līdz 12 gadiem, uh, Eh, bet man ļoti patika, kā toreiz bija mazam tādam ķipariņam, man ļoti patika, kā bija runājis sprediķis priesteris Vinbergs. Mm. Eh, viņam bija ļoti gari dievkalpojumi. Mm -hmm. Ļoti trīs stundas eh, katoļu divkalpojums gāja. Cikos viņa sākās? <laughs> viņa sākās 11. jau kaut kur ap nu, diviem. Ah, nu tradicionālais dienā. sveidienas divkalpojums 11. sākās jā, un pusdienas laikā beidzās. Jā. Un, un, un eh, viņš bija stāstī, lasījis uh, sprediķi, klausoties Amerikas balsis, Eiropas eh, mm. uh, tur, uh, dažādas uh, sveicienus. Un viņš šo sprediķi savienoja kopā ar to, ko viņš dzirdēja tajās uh, radio pārraidēs. Uh, Mm. Ar visiem traucējumiem un tā tālāk, jo jūs labi atceraties, cik ļoti centīgi padomju var bija centusies traucēt šīs skaņas. Tur, nu, Ivetē, laikam, to grūti atcerēties. Nu, es tā mazāk, jā, jā laikam, varu atcerēties <laughs> to. bet, bet mēs vēl atceramies tagad, ja, teiksim, ja tagad klausās, klausies radio un pēkšņi tu dzirdi tās, ka jā, šī tās visādas skaņas jau pa vidu un tu kaut kāds tur teksts iet, jā. Ja. Lūk, tas bija viss piedzīvots. Un, protams, tad, kad uh, Priesteris Inbergs bija skaisti pastāstījis tautai, mm -hmm. uh, dievu vārdu savienojis ar reālo esamību, kādā mēs dzīvojam. Diezgan bieži viņu izsauc uz debatēm stabilā. Un viņš Tad viņš ļoti reiz, riskēja. Jā, viņš katru reizi lūdzās, eh, lūdza uh, draudzes locekļus, lai lūdzās par viņu, jo viņš ir saņēmis kārtēju uzaicinājumu uz diskusijām. Lūk. Nu, tas e, bija tas mans bērnības laiks, ko es atceros. Bet e, kā ar skolu? Skolas gadi arī tepat tās Rīgā pagāja. E, skolas tu... gadi bija Alberta baznīcā jau. Uh, tie bija tas moments, kad es vēl atceros, kad dziedāju korī pie Mamerta Celminska un pie Janīnas Paškovskas. Paldies! Korī, viņam. tad tu esi koris arī, nu jau pieredzējis, profesionāls. Nu, ļoti, no var... Bet mūzikas skolā tev nenācās. Nebija arī Nē. vēlēšanās iet tajā laikā. Kā bija? Man bija ļoti vēlēšanās dziedāt. Un mm -hmm. mācīties nopietni, nu tā, bet uh, man negribējās mācīties klavieres. Mm -hmm. Bet tas bija obligāti. Jā. Bez klavierēm tu nevarēji būt nekāds vokālists. Un mm -hmm. līdz ar to nu, man tas palika sapnī. Bet tas tev ir piepildījies, jo tu taču tagad dziedi, tu slavē un tu esi trīsvienības draugu. Jūs esat ansamblis vai grupa, kā jūs sevi saucat? Nu, mēs esam grupa. Un interesantākais moments, Ivēt, es tev pateikšu tādu vienu mm -hmm. mazu noslēpumu. Jebkādi sapņi piepildās, ko tu esi veltījis Dievam. Es Dievam teicu, Dievs, 12 gadu vecumā, es ļoti gribu spēlēt kādā vienā pamatīgā, kārtīgā roka grupā. Tiešām un 56 gadu vecumā. Es Būdams saņēmu. Ticīgs, tev gāja kopā tas, kad eh, nu, roka grupa, jā, jo tajā laikā teica, ka nu, roka draugu grupas kristīgas, man liekas, nav. Jā, jā. Gribēji, Interesantākais moments ir tāds, ka Dievs devis ir cilvēkam talentus. Mm -hmm. Un talents ļoti dažāds. Kam spēlēt basģitāru, kam spēlēt uh, solo ģitāru, ritmu ģitāru. Es dzirdēju jūsu jā. Mm, slavēšanu Alberta baznīcā pagājušā svētdienā. Man bija tieši tāds sajūta, ka jūs esat tā kā Nu, roka grupa, jā, kaut kas uz to pusi, jo dārdēji pamatīgi, <laughs> skanēja skaļi un uh, faktiski nu, kaut kas tāds nedzirdēts. Es nezinu, jūs esat visi uz viena viļņa laikam. Ja? Tā jā, sanāks. sākumā bija domāts kā slavēšanas grupa, bet priesteris Edgars Cakls izteicās, ka nu, pie mums te bija roka grupa, un līdz ar to mēs tā arī kļuvām par roka grupu. <laughs> Kāds bija pirms jums jau? Ja? Nē, nē, nu, mēs no sākuma tā domājām, ka slavēšanas grupa, bet nu, mēs pārdevējāmies par roka grupu. nu, labi, tad pastāst varbūt tiešām par jūsu grupu, jo tas, cik es saprotu, tā ir daļa no tavas dzīves. Vienu daļu tu esi šoferis, jā, tā, jā. tad tu strādā, un tas darbs tev arī ir dieva dots un arī izsapņojots, jā. Eh, bet par tieši par tā mūziķa, mūziķa, jūs tā, tad, cik sen jūs muzicējat un cik sen tu tur esi varbūt? Nu, šobrīd mūsu grupas vecums ir trīs gadi. Mēs vēl esam no, maziņi, ne, jā, vēl jā. tādi bēbīši, vēl tādi. Bet uh, paldies, ir vairāki priesteri, kuriem mēs esam interesēti, nu, kas par mums sāka interesēties un mūs arī kaut kad paaicina. Un mēs esam bezgalīgi pateicīgi, jo uh, Bet, nu, kā ir ar to tomēr roks baznīcā? Jā, jā. kā tu teici, ka tas ir arī jābūt ar, nu, ar misē, ne visi to var, jā, tur jābūt spēcīgai misē, tā es sapratu, jā? Uh, mise nemainās, viņa, kā Dievs ir viņu mm. nolicis, Jēzus Kristus, tā viņa arī tiek uh, nu, vesta. Svinēta, jā? Jā, jā, jā. Bet uh, mūsu galvenais nosacījums ir viens, kā slavēšana nedrīkst būt vājāka par svēto misi vai arī otrādi svētā mise nedrīkst izskanēt vājāk nekā slavēšana, jo šīs eh, sva, vissvarīgākā daļa ir tieši svētā mise, un slavēšana tas ir pateicība tam, ka Dievs mums ir visas tās brīnišķīgās lietas ir dāvājis mums, pestīšana mums, grēksūdz mm. mums, sakraments, nu viss lietas. Bet saki lūdzu, tu pats esi eh, mācījies vispār, nu, katehētikas institūtā, varbūt garīgajā seminārā, Ko tu vēl jaunībā darīji? Kā nu, tev, kā tev tas mm, eh, jaunības posms? Jā. jā, sešus gadus es nomācījos, man palika tikai bakalaura darbu uzrakstīt un, un noslēgt uh, mācības, bet uh, man kaut kā tā sanāca dzīvē, ka noslēgt man neizdevās, un tāpēc man... Bet viss vēl ir priekšā, jā. Daini, tu tam tici? <laughs> viss ir Dieva rokās, jā, tā viņš ir. Uh, Ja Dievs eh, teiks, ka man tas ir jāizdara, tad tā arī izdarīsim. Par ko tu gribēji rakstīt, vai tu atceries, par ko tu gribēji rakstīt eh, bakalaura darbu? Jā, par krustkariem. Māc, cik interesanti. To... Daini, tas Jā. tev ir jāizdara. Bet, diemžēl, tur bija ļoti maz informācijas, jo tajā laikā, kad es biju sācis rakstīt, bija vai nu padomju laika, vai indriča kronika. Mm. Ah. Divi, divi veidi, un tas bija mazliet par maz priekš tā, lai varētu rakstīt bakalaura darbu. Nu, varbūt tagad visi Jā. ceļi vaļā un varētu, jā. varētu tam pievērsties. Nu, jā, un tad e, es tevi atceros e, nu, jau sen, manīju katedrālē, tu diezgan aktīvi e, kā draudzes loceklis. Ko tu vēl darīji katedrālē? Pastāsti. E, Svētā Jēkabā katedrālē es biju kalpojis kā zakristiāns. Mm -hmm. Tas bija mans profesionālais darbs. Paldies ļoti liels Janušam, Jānim Smelterim. Mm -hmm. Tie, kas man mācīja pastāstīja, kas ir jādara zakristianam, kas, viņam, kas viņa pienākumos ir. Un... Bet kurā laikā tas bija? Oh, tas bija ļoti sen. Tas bija tā kā, zinu, jā, ka jā. pieci gadi man bija nu, nostrādāti eh, Jēkab katedrālē. Tīrā vārda nozīmē, tas bija darbs. Mm -hmm, mm -hmm, Lūk, un bija ļoti liels gods eh, un, un, un, un lielu tādu žēlstību biju saņēmis no Dieva, ka man eh, bija smeltertēvs paicin, nu, paaicinājis eh, Jēkabu katedrālē būt par Zakristiānu. Un eh, viņš bija kā tāds labs garīgais tēvs arī tajā laika posmā, kad es biju kalpojis, jo mm -hmm. viņa padomi, viņa domas, idejas, kā mēs līdz raidījumam bijām satikušies ar Sarmīti, jā, kalpost, mm -hmm. ļoti labs muziķis. Un, un, un viņa bija izteikusies, ka tur bija mēneša, mēneša pasākumi. Jā. Un eh, tādi muzikālie pasākumi vienreiz mēnesī. Mm. Un tas viss sākās ar to, ka uh, es redzēju, ka Jēkabā katedrālē satiekās ļoti daudz eh, dažādu mākslinieku, patiešām īstu mākslinieku, kuri ir mm -hmm. beiguši profesionālu savu darbu, un akadēmisko izglītību, akadēmisko izglītību mm -hmm. un tā, un viņi nāk eh, uz Jēkabā katedrāli vai arī citās draudzēs viņi ir, viņi apmeklē, un gribējās uzzināt, nu, mazliet vairāk par viņiem, nu, kas viņi par personībām ir, mm -hmm. ja? kā viņi ir nonākuši līdz tam, ko viņi ir sasnieguši, Un kas mums būtu jādara, lai mēs varētu, nu, maz, mazliet varbūt citu ceļu, bet, bet nu, uz to pašu pusi mm -hmm. vestu savu dzīvi. Ja? Mm -hmm. Un bija ļoti daudz muzeķi, un, un pat Valdis Indrišānaks bija. Un, bet tie bija kaut Indra kādi Kalsa. pasākumi, jūs rīkot, tur bija kādi jā, pasākumi, jā, mums tāds bija tāds vakari? pasākums uz trijām daļām. Pirmajā daļā uh, eh, muzeķi koncertēja, mm -hmm. tātad 45 minūtes gāja koncerts, Tad notika agape. Mēs pacienājāmies to, ko mums bija Antonijas kundze sarūpējusi no savas kafejnīcas. Tur bija bulciņas un tādas visās brīnišķīgas lietas. Mhm. Paldies mm -hmm. Antonijai. Mm -hmm. Un diakons Gunārs bija tas, kas bija palīdzējis mums nu, daudz lietas, tur, kā saka, savest eh, lietas, lai viņas risinātos. Mm Un eh, trešā daļa bija visinteresantākā, jo tad mēs tikāmies aci pret aci pie kamīna, jo mēs katru reizi iekurinājām kamīnu, un pie kamīna satikāmies ar tiem māksliniekiem un varējām uzdot jautājumus, mm -hmm. uzzināt, ko, ko viņi jūt, Kā, kāds, kā tas, laikam, jūtās. draudzes telpās tur iepriekš. Ja, Jā, kurīs telpās, mm -hmm. tur mhm. tieši tur, kur kādreiz bija katehētikas institūts, tagad es jūtu, ka tur laikam vienkārši kurīs telpas. Kurīs telpas, jā. Jā, tu sēdien skola Jēkab katedrālē tur šobrīd arī ir. Nu ko, varbūt tās, eh, varbūt tās mēs varam uztaisīt muzikālo pauzi. Jā, tagad, noteikti, noteikti. Lai klausītāji arī eh, atpūšas no mūsu stāsta un lai skan tavs pirmā izvēlētā dziesma. Aleluja! Exanimo! <laughs> par nenovērtējamo, cilvēku piedzīvoto un pārdzīvoto. Atgriežamies studijā, skan raidījums dzīves stāsti. Mani sauc Īveta un es sarunājos ar šoferi Daini. Nu? Jā, kā arī mēs dzirdējām, aleluja, eksānimā izpildījumā. Jā, pastāst, kāpēc tieši oh. šī ah. dziesma? Eh, nu, šī dziesma ir tāda, ka man ļoti patīk šī muziķi. Nu, diemžēl, Diemžēl ir tā, ka viņi šobrīd laikam nu, vairāk nav, bet, mm -hmm. protams, es ļoti priecātos, ja būtu vēl kādi mūziķi, kas, varētu, nu, kas būtu ar mums kopā. Un uh, eh, eksānimā ļoti labi pazīst Andriu Mikuli un, un, un, un Lindu Mikuli, un viņi bija tiešām arī ļoti labi mākslinieki mūsu katoļu vidū, tas bija lieliski ļoti priecīga, jauka dziesma. Tiešām jā, tāda pat eh, nu, lipīga, jāsaka. <laughs> un, Klau, nu, labi, mēs runājam par to, mm, kas notika katedrālas dzīvē. Un tie tad, tad bija. Mm, Tie bija tie atmodas gadi, ja? vai pareizi saprotu, ja katedrālā nu, dzīvē. Jo... Jā, jā, jā. Faktiski, jo tu visu laiku biji arī padomju laikā, arī ka katoļu baznīcā, bet tad tu tajā atmodas laikā sāki tur satikt māksliniekus, jums notika tie vakari. Uh, Kas vēl parādījās tāds tajā laikā? Kaut kādi pasākumi, nu, tie instrumenti. Gunārs teica, ka ļoti skaisti, ka mēs tiekamies kūrijā, mm. bet, nu, prasītos kaut ko vairāk. Un tad mēs aizgājām pie viena tāda zināma direktora, Dailas teātra direktora Pizičkunga. Mm -hmm. Un viņš teica, nu, kāpēc ne, nu, varat paņemt mazo zāli, uh, un tur veidot noslēgumu koncertu gadam. Mm. Tā mēs arī izdarījām. Mums, ja es nešaubos, bija pat trīs gala tādi koncerti, un viens no tiem bija pat tik garš, kad visu triju gadu salikums, un mēs bijām ņēmuši lielo zāli. Tātad jūs jau bijāt izveidojusies tāda kā mūziķu grupa katedrālē, jā? Ja? Pareizi saprotu? Uh, nē, tur bija uh, Uh, tur bija ļoti interesanti, kad ļoti daudz mūziķu noslēguma koncertā tieši viņiem bija tāda iespēja satikties savā starpā, ah, savā starpā. un mm. uh, veidot kaut kādus koprojektus, un kad pēc kāda laika bija ļoti liels prieks, kad tu dzirdi, ah, tur jau tas profesionāls mūziķis mm -hmm. ar šo mūsējo mūziķi, un tad vēl kāds tur, mm -hmm. un, un kaut kāda kopdarbības jau sāka veidoties, un tas bija tiešām un lieliski. tie visi bija tā kā kristieši no katoļu baznīca, ja? Nē, tur bija arī Dažādi. nu, Valdis Indrišonaks, ja es nešaubos, viņš ir no Baptistu puses. Draudnieku ģimene bija pie mums muzicējusi Indra Karlsona toreiz. Vispār gribās uzreiz tev pajautāt, kāda Jā. tev ir pieredze ar citas konfesijas pārstāvjiem? Man ļoti patīk, kad mēs varam būt draudzīgi. Mm -hmm. Tas mhm. tiešām ir ļoti labi to, ka mēs protam organizēt, eh, droši vien, kad mēs protam organizēt, eh, un, un baptisti prot organizēt, vienīgais moments, protams, kad ir vajadzīgs kaut kāds garīgais, garīga personība, kas mums varētu saucamais eh, tāds... Vadītājs, jā? jā kas mums varētu tādu krieviski sauktos tas volšemnī pendeli, jā. Ah. <laughs> Latviski tas sauktos burvīgaja pendeli, jā. Eh, bet nu, tāda kā mm, garīgā vadī, vadība, lai eh, mēs neietu kaut kur eh, mežā, lai mēs būtu mm. koncentrēti uz ļoti zināmu mērķi. Bet notiek kaut kādi tādi, tev notiek kaut kāds regulārs varbūt tās sadraudzības, varbūt tikšanās ar citas konfesijas, nu tad mūziķiem varbūt vai kādās citos projektos iesaistījušies? Šobrīd iesaistīt. pēdējā mm. laikā nav bijis, jo nu, mums dotajā mirklī ir diezgan daudz darba, darbam ar sevi. Jo, lai mēs varētu kaut kur iznākt eh, tautā, ja, tad mums jā, jā, ļoti jāpastrādā savstarpēji kopā, tas ir īsvienības draugu grupai. Mm -hmm, Lūk, mm -hmm. un tāpēc, teiksim, es saprotu, ka var dziedāt svētajā garā uzreiz eh, nesagatavojoties, bet man ļoti patīk kādreiz Janīns Puškovskis, eh, direkt, no diriģents sacītais, kad mm -hmm. dievam pa godu dziedāt slikti nedrīkst. Un tāpēc, teiksim, e, šie mēģinājumi ir tieši tam domāti, lai mēs varētu Dieva godam dziedāt labi, bet e, kad jau sētais gars mūs e, iedvesmo, tad jau mēs nepazaudējam to kodolu, ko esam iemācījušies. Ja, tāpēc, teiksim, viens otru jūt mūziķi, ko katrs dara. Jā, droši, un tas, jā, ir ļoti, un tas jau ir ļoti labi. Cik ilgi jūs, cik sen jūs jau mm, muzicējat? Nu, kā trīsienības draugi, mēs esam trīs gadus šobrīd. Kur jūs visi satikāties? Uh, visi ļoti nejauši. Tā dieva žēlastība bija tāda, ka mūsu grupā nāca cilvēki un aizgāja, nāca un aizgāja. Uh, Bet, nu, eh, eh, bet tā pamata uh, bāzes vieta bija laikam jā. tāda trīs, un ir trīsvienības uh, baznīca, jā? Jā, jā. jā. Mēs bāzējamies dotajā mirklī tiešām svētās trīsvienības baznīcā pie priestera Edgars Sakula. Mm -hmm. Ļoti liels paldies priesterim Edgaram un priesterim Vitoldam par to, ka viņš mūs vienmēr izlaiž un, un, un ielaiž, mm -hmm. un, un, un arī viņa rūpes ir ļoti svarīgas, ka uh, mēs kā saka, šo, ba šajā baznīcā iekļūstam un varam darboties un, un strādāt pie savas izaugsmes. Mm. Un tas ir ļoti, ļoti labi, ja katrs priesteris dotu tādu iespēju dažādiem mūziķiem. Ne jau tikai ir kori, koristi, ne tikai mm -hmm. ir ērģelnieki, bet ir arī citi. Noteikti, ka draudzē ir arī citi mūziķi, kas labprāt kalpot arī savādākā veidā. Bet uh, tur varbūt vajag kaut kā uzaicināt, varbūt ir kaut kāds speciāls aicinājums, ja, nu, jāaicina. Un tad, tad, tad, tad cilvēks zina, ka viņi var pievienoties. <laughs> Eh, es domāju, ka eh, Dievs ir dāvājis cilvēkam brīnišķīgu tādu kā īpašību drosmi. Mm -hmm. Tātad pirmām kārtām jau pašam cilvēkam, kurš ir muzicējošs, atrast drosmi, pienākt pie priestera un pateikt, es vēlos. Mm -hmm. Jo Dievam jau var patīk, eh, ka tu pasaki konkrēti savu vēlmi, nevis es varētu. Tas tad kaut kā, kaut kā Jā. Mm. ļoti nekonkrēti ir. Nu, pastāst, varbūt tās, kur, jūs, eh, kur jums ir tādi spilgtākie iespaidi, jūs tātad sākāt muzicēt kā trīsvienības draugi, Jā, nevis eh, kā pastāvīgie. Džemotāji bija jau sākumā. <laughs> Džemotāji, ja droši vien, ka mūziķi vislabāk sapratīs, kas tas ir un ko tas <laughs> nozīmē. Jā, tas mums ļoti daudz uzdeva šo jautājumu, kāpēc tieši trīsienības džemotāji. Mm. Un tad es eh, biju teicis, ka mēs ļaujam svētajam garam izspiest no mums sulu, kas no mums vēl ir atlikusi. Ja? Bet beigu beigās tomēr nonācām pie slēdziena, lai katru reizi nevajadzētu skaidrot to, eh, to stāstu, tad palikām pie trīsienības draugi. Un tā arī esam palikuši kā trīsienības draugi. Mm -hmm. Esam šobrīd uh, ļoti labi, astoņi cilvēki grupā. Un, Liela un, un, grupa. Jā, un katram ir sava vieta, katrs zina, kas jādara. Un, un, un, protams, kad e, ir tāpēc arī daudz jāstrādā. <laughs> Un cik mēs... bieži jūs e, muzicējat? Nu, kā minimums un... ir vienreiz nedēļā. Mēs tiekamies uz mēģinājumiem. Jā. Mm -hmm. jā, mhm. un tad notiek kaut kādas muzicēšanas vai uh, mums ir tā, ka uh, kāda priesteri mūs paaicina, tad mēs uh, paskatāmies savā kalendārā. Protams, ir tā, ka ļoti brīnišķīgi, ka priesteri uh, nu, izsaka savu vēlmi ātrāk, teiksim, kaut kādu divu mēnešu iepriekš. Mm -hmm. Jo mēs esam katrs cilvēks, kas strādājam kaut kādā citā darbā, un uh, mums jās, jāsalāgos tie laiki, uh, mūsu privātā nu, dzīve protams, un, protams, un kalpošana. Papildus, tā ir, tas Jā. ir kā kalpošana. Bet ko tu vēl, varbūt tu vēl kaut kur kalpo, vēl ir kaut kādi tādi, nu, veidi, kā tu... Svētā Jāzef vīri. Jā. Tur mēs esam, un uh, tur uh, liela paldies ir uh, Raimondam Burakevičam, kurš mūs tur ik pa laikam uh, spulcina uz mm -hmm. vienreiz nedēļā uz lūkšanām Un, un, un tur mēs pārdomājam svētos rakstus, pārdomājam, kādus darbus Dievs ir darījis mūsu dzīvē, pa nedēļas laiku, nevis pa to, kas tur ir bijis līdz 40 gadu atpakaļ. <laughs> Jā, jā, jā. jā. Lūk, un tāpēc, teiksim, vien jau šodien Iveta jau tāds eh, tevs stāsts bija tāds, ka uz ierakstu es teicu, Iveta, tu, tu pat atceries, jā, atceries, mm -hmm. ka mhm. es teicu, ka, nu, iespējams, ka es būšu ļoti vēl, nu, daudz darba. Uh, un iespējams, ka būšu ļoti vēlu. Bet sanāca tā, ka Dievs eh, izkārtoja tā, ka pat vēl uz svēto misiju paspējām. Jā, es biju pārsteigts, esmu ļoti pateicīga Dievam un arī pateicīga tev, ka tu pacenties un atbrauci. Nu, varbūt pastāsti, kā ikdienā izpaužās eh, nu, tas garīgums vai tā garīgā prakse. Cik es saprotu, jūs ģimenē praktizējat, jūs esat ticīga ģimene, varbūt varat padalīties. Jā, nu, pirms mēs eh, sāksim runāt par ģimeni, es laikam izstāstīšu tādu vienu pirmstāstu, kā vispār ģimene mums jā, ir izveidojusies. Jā, jā. <laughs> kā tu tiki pie ģimenes? jā, kā es tiku pie ģimenes. Tātad, eh, Katehētikas institūtā es mācījos un ļoti cītīgi, un tur bija viena meitene vārdā Ginta. Eh, viņa bija gatavojusies iet klosterī Kalkutas māsām, Un kaut kā viņa gāja sveceļojumā ar tādu jautājumu, nu kāds tad patiesībā viņai ir Dieva dotais ceļš. Mm -hmm, aicinājums, jā. Es tajā eh, gadā gāju sveceļojumā, tāpēc, ka bija uh, jāapstrādā, jā, jāpalīdz pri, priesteriem saimniecības daļu arī sveceļojumā. Mēs bijām atšķirīgās grupās. Mm -hmm. Es biju gājis ar Jēkabu katedrālu, uh, Ginta gāja ar jauniešiem, kuri ir no nelabvēlīgām ģimenēm. Tāda atsevišķa grupa bija kaut bija kas, Bija atsevišķa grupa, kas, kas gāja no jā. Zilupes. Jā, es nešaubos, bija Sergejs. Mm -hmm. Bet es varu kļūdīties. Man liekas, Sergejs bija. Lūk, viņš bija tas, kas bija organizējis šos jauniešus, un viņi te gāja. Mm -hmm. Lūk. Un bija tā, ka <clears throat> mums bija ļoti garš sveceļojums tajā gadā. Mēs, mums pat bija garāks maršruts nekā Liepājai. Tas laikam mēs bijām pārspējuši visas Rīgas grupas. <laughs> Jūs no Rīgas gājāt vai no citas? Mēs gājām no Rīgas uz Limbažiem, uz, uz Saukrastiem. Kurā datumā jūs izgājāt? <laughs> jā, 25 dienas gājām, jā. Lūk, ilg, un bija galvenais nolūks tāds, ka e, nevis iet pa taisnāko ceļu uz uh, aglonu, bet iet evanģelizējot cilvēkus dažādās mm. pilsētās, kur mēs bijām. Un uh, bija patiešām ļoti daudz pārsteigumu, bija arī tā, ka, teiksim, mūs sagaidīja pat pilsēta, un viņi mums vēlējās parādīt, ko viņi prot, un mēs bijām klausītāji. Mm. Jo ļāva atpūsties sveceļniekiem no gājiena. Bet tas un... tāds sirsnīgs, tāda sirsnīga sadraudzība. Klau, bet tas arī bija tajā atmodas laikā, cik es saprotu, jā? Ja? E, tas bija atmodas laikā, bet tajā laikā, man liekas, jau vairs padomju vara vairs nebija tik nu ļoti jā, jā, noteicoši. Jā, tam arī nebija svētceļojuma. Jā, bet tad bija svētceļojuma laiks. Nu, ja runātu no manas pieredzes, tad pirmie divi sveceļojumi man bija no Dominikāņiem, mm -hmm. un pateicoties Dominikāņu ordenim, eh, es piedzīvoju eh, patiešām ļoti lielu, eh, lielu atgriešanos pie Dieva. Jo bija tāds viens moments, kad viena no Betānijas māsām pienāca klāt un man pajautāja, vai tu vēlētos atnākt uz rekolekcijām nakts? Mm. Un es māsai saku, nu māsa, es jau tā jau diezgan lielām grūtībām uh, nosēžu to stundu baznīcā, bet uz nakts viģīlī mm -hmm. ar jauniešiem, nu nezinu. Viņa saka, nu, atnāc, atnāc. Bet tur... tajā laikā jau bija Betānijas Dominikāņu māsas Latvijā. Bija, bija. Te, tajā laikā es jau biju, bija, viņas jau bija. Mm -hmm. Lūk, un uh, viņa saka, būs majoros. Es uz majoriem vēl āk vai no Rīgas. Nu, tas ir gan ļoti tālu. Lūk, un uh, es proti nezināju, kas tur patiesībā būs. Bet tomēr tāda liela zinkārība bija. Nu, mm -hmm. 300 jaunieši. Mm -hmm. Vienā tajā mazā majora baznīciņā. Toreiz es nešaubos, Dominikāņu tēvs Alberts tur bija kalpojis. Varētu būt, jā. Un uh, es iegāju baznīcā, jau ar tādu nolūku jau bija iegājis iekšā, ka es nu, stundu noklausīšos svēto misu un tad braukšu mājās. Mm -hmm. Es atveru baznīcas durvis, un dzirdu kaut ko tādu, ko grūti ir izskaidrot. Skanēja ģitāras, mm -hmm. džambo, mm -hmm. un jaunieši vienkārši starā. Slavēšana, ja? Jā, un es biju mēms. Es mm. iegāju iekšā un ievērt iedomājos asaras līja. Jā, tas ir, tas ir aizkustinoši. Mūzika Jā. baznīcā ir aizkustinoši pareizi. Un, un, un es tā arī paliku līdz pat rītam. Un, ja domāju, es nemaz neizmantoju to biļeti, atgriezties atpakaļ uz aslauku. <laughs> Bet es tev pilnīgi saprotu, protams, un tajā laika posmā, kad Dominikāņi bija Rīgā, man liekas, tās nakts vigīlijas bija tiešām tādas ļoti, ļoti dzīves, un mums visiem palica sirdī, ka tieši tā dziedāšana – Un tieši tā forma, kā mēs lūdzāmies, tā sadraudzība arī prasa, kas izveidojās. Jā, jā. Nu, ļoti liels paldies, protams, mūziķiem, jo bez mūziķiem būtu mhm. kaut ko grūti izdarīt. Toreiz Ligita Kursīša pataša bija, Sintija Grāva, mhm. Sarmīta Kāposta, nu, daudz mūziķu, un, un es vēl nenosaucu, varbūt visus piedodiet, mhm. jūs, tos, tos, kurus es nenosaucu, jūs arī bijāt fantastiski, jo uh, Pateicoties jums, ļoti daudz jaunieši bija ieraudzījuši dieva darbu savā dzīvē. Jo, protams, formāli mēs visi esam uh, kristīgi cilvēki, bet cik mēs patiesībā esam ar sirdi un dvēseli tajā. Jā. Mm. Bet uh, tad, kad nu, tie jaunieši kaut ko darīja, tad tur bija Wow. Tagad varbūt mēs varam atgriezties atpakaļ pie tā svētceļojuma, kurā tu iepazinies ar sievu. Vai es pareizi sapratu? Jā, viss notika tieši tā. Tas tajā dienā, nu, tajā sveceļojumā bija ļoti garš sveceļojums, un es paspēju saslimt. Reizeknē saslimu ar strutojošu angīnu, un interesantākais moments, ka viss finanses, viss atradās pie manis, un līdz ar to es nevarēju pateikt, ka, nu, uh, piedodiet, man ir 39 grādu temperatūra un es eh, tālāk ne, nedošos. Kaut gan ļoti liels paldies doktoriem, man mums bija toreiz divi doktori gājuši, doktori Krastiņa un doktori Gerlach. Un uh, Gerlacha, jā, jāpasaka līdz galam mm -hmm. uz vārdu. Un uh, viņas patiesībā ļoti, ļoti rūpējās par mūsu sveceļojumu grupu un tajā skaitā arī par mani. Mm -hmm. Un uh, bija jau tāds moments, kad aizgājām līdz Rezeknei, un doktori saka, nu, ja būs sliktas analīzes, Daini, tev būs jāatgriežas, un būs visas lietas jāatstāj kādam citam. Mm -hmm. Aizbraucu uz turieni, nu, analīzes bija kaut cik normāls. Un e, tā kā nezinu, kādā veidā e, Ints dabūja zināt, ka tur sveceļiem gru grupā no Jēkab katedrāls padeva Gintai ziņu, ka, nu, ļoti smagi iet Dainim. Mm -hmm. Nu, ļoti. Nu, atstāja viņam kādu zīmīti. Un uh, viņa, nu, tā tur kaut ko tur uzrakstīja, klikšķi tur uz pie šķūņa uh, durvīm piesprauda, jo viņi die, vienu dienu ātrāk gāja. Mēs vienu dienu vēlāk gājām. Ah, tā, tā, nu, tā mēs bijām vieta, jā, kaut kā 300 bija. cilvēku grupa tāda gājām. Mm -hmm. Lūk. Un tagad uh, Es, protams, to zīmīt nedabūju uzreiz, jo atrada citi. Viņi izlasīja paši no sākuma, un tad viņi uh, izlasīja man pārsteigumu grupā. Ja? Mm. Tātad pateica, nu, ka tur ļoti, ļoti tur, uh, skumst, kad nu, nu, žēl, kad, kad, kad Dainim tur tā, Dain, es tevi gaidu uh, uh, Aglonā un aizsūtīja bučas. Nu, bučas viņa teica, bučas daļa, tev būs pašam jāizlasa bučas. <laughs> Ja? Mhm. Atsūtīt man to zīmīt, nu, Ivet, nu kā var pārtraukt sveceļojumu, ka viena dāma ir solījusi bučas, ja? Nu, nu nekā, nu jāturpina tālāk, jā. Un tad tu turpināji iet uz Aglonu. Jā, un tur mēs satikāmies, un tajā gadā mēs tik bieži tikāmies ar Aglonā, kad tūkstošiem cilvēku, un mēs visu laiku kaut kādā veidā satikāmies. Nejauši, jā, tā. Jā, nu it kā nejauši, jā. jā. <laughs> tā arī var teikt, nejauši ar Dieva gribu, jā. Ar tāda <laughs> zīme bija, jā. jā. Lūk. Un eh, tad eh, mums tā draudzība sāk veidoties un izveidoties, un mēs vairs neredzējām viens otru kā, kā kursa biedru, bet jau kā, kā tādi labi draugi. Un tad ah, Jēkab katedrālē, jā, mēs 25. jūlijā bijām uh, salauzājušies. Un nu jau pagājušajā gadā nosinājām sudraba kārtas, jau oh. 25 gadu jubileju. Oh, jūs esat ar stāžu. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. There is power. Jesus to break every chain, break every chain, break every chain. There's an army rising. Atgriežamies studijā, skan raidījums dzīves stāsts. Mani sauc Cīveta, un es sarunājos ar šoferu Daini, kā viņš pats sev piesaka. Bet es īstenībā teiktu, ka viņš ir slavētājs Dainis no Trīsvienības draugiem. Jā, jā? grupas, Trīsvienības draugi. Izskanēja e, viņa izvēlētā otrā dziesma Daini, kāpēc Pakistāns. Pakistāns tātad ļoti svarīga persona, kurš bija pieteicis sevi X faktorā. Mm. Mēs zinām, ka tas ir ļoti laicīgs Un mēs arī zinām, ka tur tas vadītājs arī tās diezgan strikts. Un uh, viņš izveidoja Pakstonam uh, ļoti labu šo dziesmu ar nosaukumu Plēs ķēdes nost. Un uh, kāpēc šī dziesma izvēlēta? Tāpēc, ka mums katru dienu ir sanāk tā, ka dzīvēs ir diezgan bieži jāplēš tās savas ķēdes nost. Mm -hmm. Jo Mēs uzliekam sev dažādus sev aizbergus, mm -hmm. gan fiziskos, gan morālos, un mums katru reizi vajag uh, sevi atjaunot. Un uh, šajā dziesmā ir tieši tas moments, no kurienes mēs varam šo atjaunotni dabūt, ka mums vajag pašiem plēst tās ķēdes nos, ko mēs paši sas sasaistām. izaicinājumi. Bet Jā. mēs pirms tam runājām par to, kā, kā tu satiksi savu sievu un ka jums tagad ir eh, arī sudrabas ģimenes stāsts. Jā, stāšā, jā. Jau, un es apsveicu, un es vienkārši domāju, nu, padalies, e, kāda ir tā nu, vat, garīgā maizīte, ko jūs ēdat kopā. Ko jūs praktizējat? Varbūt ir kaut kāds nu, tie brīži tādi. Jā, mums ir divi dēli, viena meita. E, Daniels, Dārvids un Terēza. Un cik viņiem jau ir? Cik veci bērni? E, nu, tātad vienam jau ir 26, viena otram ir 25, un meitiņai ir 14. Mm -hmm. Viņa, jā, viņš jaunāk bija. Un uh, arī viņiem, es kā tajā laikā biju teicis, ka līdz kaut kādiem 12 gadiem uh, tēvs un mamma ir vislielākie autoritātes. Bet mm. pēc 12 gadiem autoritātes pāriet uz draugiem. Un mm -hmm. Kādi draugi ap, ap, viņus uh, bija apņēmuši, mm -hmm. to tā, tie autoritātes viņiem arī palikuši. Mm -hmm. Un dotajā mirklī tā, kad uh, e, e, man, mums ir brīnišķīgi divi dēli, bet nu, ticības jautājumā viņiem ir katram savi uzskati. Un, mm -hmm. Līdz ar to Eh, mūsu uzskati ir savi, viņiem ir savi, mm. bet mēs zinām to, ka Dievs eh, katrā gadījumā vienmēr strādā ar mums katru atsevišķi. Arī es biju laba atskabarga savā mm. dzīvē, jā, savai mammai un tā tālāk, un mm. es domāju, ka eh, ja mani dēli būtu tāpat rīkojušies kā es, ah, <laughs> Jā, <laughs> tas būtu diezgan smagi. <laughs> Lūk. Nu, jā, nu tad vēl nekas nav zaudēts, un mēs nezinām arī dieva plāns, un viss būs, viss būs labi. Turpinam lūgties noteikti. Pastāstiet par to, nu, es domāju par to, vai jūs praktizējat ar sievu kādas kopīgas, e, nu, teiksim, lūkšana laiks jums ir. Tātad. Jūs... Pirmais, ko mēs bijām izjutuši, to, kad e, mēs e, līdz bērni bija gājuši uz baznīcu, Eh, viss bija ok, mēs bijām brīnišķīgi standarta katoļi. Mm -hmm. Vienreiz nedēļā uz, uz baznīcu, un eh, nu, lielākoties ar to arī viss noslēdzās. Mm -hmm. Un tad, kad uh, eh, sāka parādīties citi draugi mūsu dēliem, un viņiem tās intereses sāka mainīties, uh, mēs sajūtām, ka mums pašiem ļoti vajag to garīgo stiprinājumu. Mm. Tad es nokļuvu Jāzefīros, uh, uh, eh, sieviņa atrada māclūkšanu grupu. Mm -hmm. Un uh, tādā veidā uh, pēc kāda laika uh, sanāca arī ar trīsvienības draugiem. Starp citu, trīsvienības draugi slavējām Olainas baznīcā. Mm -hmm. Un tur piedalījās ļoti aktīvi trīs dāmas. Anna, Terēza, piedod viņas meitiņa, kā viņai bija vārds, neatceros. Uh, bet nu, viņas tik dedzīgi slavēja. Mm -hmm. Un es domāju, oh, ah, Ot, es šādu garu arī gribētu piedzīvot. Ah, tad tu vēl nebija eh, iesaistījies. Eh, Marijas skolā vēl nebija. Ne. Ah, tad arī Marijas skolā tu esi iesaistījies. Tu vai jūs ar sievu abi divi? Kopā ar sievu, jā. Un cik sen jūs esat? To, kad Marijas skola ir harizmātiska kustība, nu, un harizmātiska plat, nu, platforma, jā, To es jau zināju. Mm -hmm. Bet uh, es nezināju, jo sieviņa bija diezgan tradicionāla ticības eh, jautājumos. Un tāpēc man bija nepieciešams laiks. Bet tad, kad uh, Ginta redzēja, kā uh, slavēja šīs trīs kundzes, starp citu, brīnišķīgākā evanģelizācija, kā patiesībā būtu jāevanģelizē mums cilvēks. Ja? Jā. Lūk, uh, tas eh, mūs eh, saviņoja. Mm -hmm. Un eh, sieviņā arī vēl, parādījās vēlēšanās kaut ko tādu piedzīvot arī savā dzīvē. Un tā mēs ar viņām iepazināmies. Viņas teica, brauciet pie mums uz Jēlgavu, uz Marijas skolu. Mm -hmm. Un tā mēs ar sieviņu nokļuvām Marijas skolā Jēlgavā un sākām to, to apmācību. Bet cik bieži tad, tas ir? Nu, tur ir vienreiz pa sezonu. Eh, tādu piekdienas, sestdienas, svētdienu, un tad ir eh, lielais pasākums jūlija, jūlija viena nedēļa, mm -hmm. desmit dienas, tur mhm. tāds mm -hmm. diezgan intensīvs darbības. Un jāsaka tā, ka jā, eh, mūsu pašu piemērs ir vislielākā evanģelizācija, jo kādreiz man bija ar vienu mūziķi Aivaru Ozoliņu tāda diskusija, ka viņš evanģelizē uz ielām, Un es viņam saku, no sākuma jau jāevangelizē ja, ja baznīcā esošos cilvēkus, lai mm. viņi viņus mīļi uzņem, mm -hmm. un tikai tad var iet uz ielām. Jo, ja mēs esam nu, tādi diezgan vienaldzīgi, tad, tad neuzrunās cilvēks. Bet tev pašam ir nācies evangelizēt? Uz ielām? nu, arī kaut kur citur, varbūt, es, varbūt darbā, varbūt uz ielām, varbūt, varbūt pasnīcā, kur tev, tev ir pieredze. Visa mūsu dzīve ir viena evanģelizācija. Vien jau ar to momentu, kad tu atbrauc eh, kaut vai eh, atved preci, un tu izturies pret cilvēku ar mīlestību un, un, un smaidu. Un, Cilvēki un... pamanīja kaut ko tādu. Jā, savādā. viņi redz, ka tajā cilvēkā kaut kas ir tāds, kas pievelk. Mm -hmm. Un uh, Tāpēc, teiksim, arī baznīcā, ja tu ienāc iekšā un tu esi smaidošs un, un, un priecīgs, jā, nu, nevajag smaidīt vienmēr tā, ka, teiksim, nu, sejā tu esi priecīgs, nu, smiekli, nu, sme, smejošs, ja? jā, jā, jā. bet sirdī tev, tev jā, nu, tu nu, jūties priecīgs, tā, laimīgs, jā. jo pēc lietas būtības mums ir dota cerība, ticība un mīlestība, un to, ko mēs varam saņemt no Dieva. Klau, Varbūt tās tu vari padalīties, kā tev liekas, kā vispār var mūsdienu cilvēkam pieiet, kā var aiznest šo labo vēsi. Bet tagad mūsdien, mūsdienās, kad viss ir tāds diezgan digitāls un cilvēki ļoti aizņemti. Noteikti ir paša personīgais piemērs. Mm. Jo kā tu izturies pret savu tuvāko, pret saviem bērniem, pret savu, savu sieviņu, sākot jau ar to, vai tu esi uzmanīgs, ja? uh, Un, un, un e, tālāk tu skaties, tā tad tu ieej draudzē, un tu esi arī tikpat uzmanīgs pret saviem draudzes locekļiem. Mm. Un tad nebūs tā, ka mums jāpiedzīvo tā, ka priesteri aiziet no priesterības, vai aiziet e, laulātie e, katrs savu pusi, jo kurš zina, kā jūtās draudzes locekļi tavā, tavā draudzē? Mm kā, kas notiek ar šiem cilvēkiem, vai ir kāds, kas viņam varētu kaut vai ar tādu labu vārdu eh, viņu aizkustināt to cilvēku. Nu jā, tā tāda būtu tādas rūpes par tuvāko. Jā, noteikti. Tas būtu laikam tāds arī tāds, nu tas ir ļoti svarīgi, jā, tas ir gan ģimenēs, gan, gan draudzēs, gan darba vietās. Mums jāzap vīros arī bija tādas situācijas, kad uh, vīri uh, Nu, Ivet, iedomājies, ja cilvēks, eh, vīrietis, būdams, zaudē darbu. Ja? Eh, viņš nespēja vairs uzturēt ģimeni mm -hmm. ar līdzekļiem. Tas ir izaicinājums, jā. Tas ir ļoti smags jautājums. Tas, tas pat nav izaicinājums, bet tā jau ir traģēdija vīrietim, kurš nespēja neko palīdzēt ģimenei. Un uh, mēs toreiz lūdzāmies un aizlūdzām par tiem vīriem, kuriem, kuri nokļūst tādā nelaimē. Mm. Ne tikai tā, ka tikai nu, tā palūksimies, es sveicinātu Mariju, un ar to viss pietiks. Mēs eh, darījām sākumā to, to jautājumu, kad jautājām visiem apkārtējiem saviem darba devējiem, vai var palīdzēt tam cilvēkam ar darbu. Mm -hmm. Jo viņš ir tāds, tāds speciālists. Tad, tad iesaistījāties darba meklēšanā. Aktīvi, praktiski, jā, visā jā. kopumā. Bet tad, kad jau bija arī tādi gadījumi, kad jā, viņš ir tik šaura profila speciālists, ka nu, nu ne, nav mums tādu. Bet atrisinājās, jo tā dieva pirkstu. Tad mēs tieši lūdzāmies par to cilvēku, un viņam atnāca divi darba piedāvājumi, no kuriem mm -hmm. viņš pat uh, sāka izvēlēties, kuru viņš grib pieņemt. Jā, jā, jā. Jā. Vairāk gadi bija tā, ka viņš nevarēja atrast darbu. Bet, klau, nu, labi, mums nav vairs tik daudz laiks palicis, bet mēs tā runājam par tādām, tādām priecīgām lietām, bet pastāst varbūt tās par saviem izaicinājumiem. Tev arī ir bijis tā, jo tomēr mēs esam jau ticīgi ar stāžu, mēs neesam vakar ienākuši baznīcā, un neesam, mums tā, tā pirmā mīla ir tā noplakus, mēs esam jau tādi stabili attiecībās ar Dievu, bet noteikti ir bijuši arī izaicinājumi taču pasaulīgā dzīvē, kur tomēr, nu, tā kā sa, sa, sašķobās mūsu varbūt ticība, varbūt arī šīs te, nu, finansiāli jautājumi. Nu, kādi, kā, ko tu esi piedzīvojis? Pastāst mums. Jā, to. nu burtiski, burtiski tas burtiski, ir jā. šobrīd pēdējā mirklītā ir noticis. Pirmām kārtām ir jāatzīst viens tāds jautājums, kad es neesmu visvarens. Mm. Un eh, to, kad es eh, pieņēmu sev tādu momentu, ka es esmu nabaks man jāmaina mājā ir logi. Mm -hmm. nu, daudz saimnieciskas lietas jāizdara, un man bija nepieciešams kredīts. Mm -hmm. Lai es to spētu izdarīt nu, diezgan operatīvi, kamēr nu, tāds laiks. Un uh, es uh, uzdevu šo jautājumu vīriem, un tad uh, liels, liels paldies vīriem. Viņi nāca ar dažādiem tā kā toreiz eh, iepriekš bija teicis, bija gan lūkšanas, gan padomi, gan arī pat finansiāla palīdzība. Jā. Mm -hmm. Un, atbalsts, jā. jā, atbalsts. Un tas nozīmē to, ka tu jūties, ka tu neesi viens. Bet tā ir milzīga vērtība, milzīga jā. vērtība. Jā. Jā. jā, protams, kad eh, varbūt eh, varētu pateikt, nu, tad jau tev nosedza visas tās vajadzības. Tas atrisinājās, jau teiksim, tas, tas vēl ir izcinās. Man vēl nav līdz galam, bet es esmu bezgalīgi pateicīgs tiem vīriem, kas, kas bija nākuši man palīgā un tā tālāk. Mm, un, tā un, iesaistīšanās jā, arī, jā. arī tādā, tādā kopībā, jā, jā. un tādā at atvēršanās, it jā. kā uzticēšanās. Nu, pirmais, pirmais jau vissmagākais jautājums - apzināties to, ka tu vari būt vājš. Pieņem to, jā. Pieņem to, jo bieži vien ir tā, ka eh, vīrieši saka, nu es tā kā esmu spēka mitriķis, jā. Mm, jā. Mhm. Nu kā tā es tā varu piedzīvot uh, savu vājumu, jā. Mm -hmm. Bet uh, Dievs mums ir tas, kas visu palīdz un atrisina, un uh, šobrīd uh, ir viena svarīga lieta, ko es saprotu no savas uh, pieredzes uh, lūkšanas, ka mums vajag uh, protams, paļauties uz Dievu, bet Dievam ir jāzina, ko mēs, ko es personīgi gribu. Konkrēti, ja, konkrēti. konkrēti jā. ar pārliecību. Kānas kustībā, kad es vienreiz biju uz rekolekcijām, vēl nes, eh, nes, nebiju vēl laulāts, bet man mhm. paaicināja, lai es varētu eh, vairāk, tur mēs bijām jaunieši kādi četri vai pieci, mm -hmm. kas eh, nespēja izvēlēties, kādu ceļu iet. Oh. Jā, jā, un, jā. Un tur bija ļoti lab, labs jautājums, la, laba atbilde. Ar kādu tu cisternu pienāksi pie dieva, tādu viņš tev piepildīs. Ak, tā. viņš tev nepiepildīs vairāk, cik tu vari panest, bet cik tu vari panest. Mm -hmm, nu, tā mm -hmm. nu, ļoti skaisti klāba. Uh, nu, tev ir kāda tāda mīļākā lūkšana, bet ir izmisums, ir kaut kāda mirkļa, nav laika rekolekcijām. Nu, Ir kāda mīļākā lūkšana? Jā, man ļoti iepatikās uh, Raivija lūkšana. Uh, viņš ir uh, Raivis mūsu basģitārists. Uh -huh. Viņš uh, saka tā, Jēzu, Jēzu, Jēzu. Uh, un, un tā ļoti laba lūkšana. <laughs> jā. Vienkārši saukt, jā? Jā, jā, tā. Jēzu, Jēzu, Jēzu. Nu, tā kā mums raidījums iet jau uz uh, beigām, uh, tad varbūt mēs varam arī beigās mēs palūksimies, bet varbūt ir kāds novēlējums vēl klausītājiem, varbūt ir vīriešiem, varbūt ir tādiem, kas šaubās, arī ir kaut kādi izaicinājumi brīži. Un, Domā, vai iesaistīties vai nē, iet uz jāzepa vīriem vai neiet. Ko mēs, varētu, ko mēs varētu, ko tu viņam varētu novēlēt? Vai teikt? Uh, Dievs mums katram ir devis savus talantus. Un šie talanti nav doti tāpat vien, lai mēs viņus ieraktu zemē. Viņi ir doti priekš tā, lai mēs viņus liktu lietā. Un eh, vai tas būtu Jāzep vīri, vai tas būtu Marijas skola, vai tas būtu karmelītu trešais ordenis, franciskāņi, mums katoļu baznīcā ir tik milzīga izvēle, ko mēs varētu darīt savās dzīvēs. Tāpēc eh, ir ļoti svarīgi, kad mēs atrastu to savu aicinājumu, un atsauktos uz viņu, atvērtu savu sirdi un, un, un uzsāktu nopietni, nopietni apsvērt savas, uh, savus talantus, ko esam saņēmuši. Mm. Vai tā būtu muzicēšana, vai tā būtu dzēja. Dzēnieki, ko darīt mūziķi bez jūsu dzējas? Mm. Viņi droši vien, ka būtu ļoti neinteresanti, ja? Tā tad... Uh, meklēt vienam otru, eh, kam katrs var būt noderīgs. Ja, teiksim, ir kāds komponists, kam ir kompozīcija galvā, bet viņš nezina, kur lai tādu dzēju salikt kopā, un nu tad draudze, kurā mēs dzīvojam, mm. mums mhm. ir reāli iespēja iepazīties savstarpēji, kas katrs ir, un sākt jau ar to. Un, es domāju, tas ir vislielākais izaicinājums - satikt savus draugus locekļus. Uh, Arī, jā, un arī atvērties, jā, un uzticēties, jā. un, un, un, un sākt eh, piepildīt šos sapņus, un pašam spērt to solīti, droši vien, jā? jā. Pašam spērt to solīti. Nu, ko es ļoti pateicos tev, ka tu atnāci. Man liels prieks arī, kad uh, klausītāji zinās vairāk par mūsu šoferi Dainu, kas regulāri zvana uz studiju. Un uh, varbūt mēs varam nobeigt ar uh, tevu mīļu lūkšanu Lūkšana par klausītājiem. Jā, labi. Nu, es biju domājis, varbūt nodziedāt, bet eh, kā tu, kā tu teiksi, Ivet? Neviens vēl nav dziedājis, dziedam daini. Tu dziedam, esi dziedātājs, jā. dziedam. Nu, labi, tu tad ja es nodziedās. varēšu, es pievienošos. Jā. Ka Un, iespējams, ka zinās. Vismaz zina, kas ir tāds, tajā dziesmā vārds svēts, svēts, svēts. Jā, paldies tev, kungs nāca svētais gars pār radio Marijas klausītājiem. Un pirmais, ko es vēlētos izdarīt, tas ir šobrīd pagodināt eh, Jēzu, Dievu Tēvu, Dievu Dēlu un Svēto garu ar krustazīmi. Dievu Tēvu un Dēlu un Svētā gara vārdā. Āmen. Āmen. Atver, kungs, manu sirdī, Atdari acis man, kungs, lai redzu tevi, lai redzu tevi. Atver, kungs, manu sirdī, atdari acis man, kungs, lai redzu tevi lai redzu tevi. Lai redzu tevi augstībā, gaismu tavas godības tronī, dod savu spēku mums, kungs, tev dziedam, svētais, svētais, svētais. Svētais, svētais, svētais, tev dziedam slāvu. Paldies, Tev, Kungs, par, tu, kā, par to, ka Tu mums katru reizi atvēri savu sirdi, ka Tu mums vienmēr esi klātesošs un uh, mūsu sargaņģelim ir īpaši šoferīši, ja? mēs zinām, ko nozīmē strādāt par sargaņģeli šoferim. Ja? <laughs> nu, viņš droši vien ļoti daudz strādā, tāpat kā tu. <laughs> Jā, es būšu viņam bezgalīgi pateicīgs par ļoti daudz dažādām epizodēm, eh, kur esmu piedzīvojis būdams šoferis. Tas būtu pat vesels raidījums, eh, laikam veltīts par šoferīšu piedzīvojumiem. Šoferīšu piedzīvojumiem. Varbūt tas ir jauns raidījums paredzēts Dieva plānā arī radio. <laughs> Jā, nu. Bet es li liels, liels paldies Tev, Daini, ka Tu atnāci, ka Tu dalījies ar savu dzīves stāstu, ka droši vien, es ceru, arī iedrošināja kādus, eh, kādus citus ņemt dalību citās eh, aktivitātēs baznīcā. Un arī par, to, par tiem instrumentiem tas bija ļoti interesanti. Jā, ka ne tikai ērģeles, bet arī citi instrumenti. Tas uzrunā, vai ne? Tas jā, uzrunā, tieši tā. Mums ir jādodas arī ārpusē un jāevanģelizē. Un... un kāpēc ne? Eh, rock grupa ir heavy metals un visādi metāls, bet kristīgais roks. Kāpēc jā. viņš nevar būt kristīgs? Jā. Viņš var būt kristīgs, un viņš var būt tāds, kas uzrunā daudz cilvēkus. Kaut gan uh, jauniešiem jau tagad, eh, cik nu tas roks tagad jau ir kādi citi stili un citi veidi. Tāpēc, teiksim, uh, Eh, mēs varbūt varētu pamudināt eh, jauniešus arī būt eh, atklātiem un godīgiem un patiesiem Dievu priekšā un izteikt savu vēlēšanos, ko viņi patiesībā jūt savās dzīvēs un varbūt nākt pie priesteriem un teikt, jā, mums ir, ir kā, sava versija. Kā, kā beidz kā iesaistīties draudzes dzīvē, jā, vai ne? Jā, tieši tā. Jā, paldies, ka tu dalījies, Dainu, un paldies, mīļie klausītāji, paldies, ka klausāties, paldies, ka ziedojat. Radījums izskanēja pateicoties jūsu ziedojumiem, lai visiem mums skaists pavasaris un vasara un uz tikšanos arī nākamajā sezonā. Slava Dievam! Halleluja! Par Dievu! Paldies! Dzīves stāsti! Raidījums par nenovērtējamo, cilvēku piedzīvoto un pārdzīvoto.